Beraz, eh, gaurkoan, han eta hemen izenburuko fil e, eh, labor eh, dokumentala zinteresatuko gara, e, eta horretarako Gerar e, Karrere, errenteriako sos arrazakeria alkarteko bakidea eta dokumental honen egilarekin, e, itzein dugu. Zer moduz, Gerar? Ondo, zoguztora, ezkerrek asko, e, gomidatzea batik, erratira. Bueno, kulturan instasunari buruz, e, itzein berra dugu, azken bai. finean, hori, ba proiektu honen oinarrian bai dago besteak beste, eh? Bai, ditugu. E, esango dugu Europar batasunetik kanpo, kanpoko familia etorkineko bos seme alaben realitatea, bueno, ba, jasotzen duen dokumentala egiteko ideia izan zenuten edo bai. e, pixka bat aldi gozu azaldu nola sortu zen horrelako dokumental bat, ba, sortzeko ideia. Bai, bueno, guk e, zoz, eh, e, COBS arrazakari bezala, e, bueno, etokinekin lan egiten dugu, arlo askotan, eta, bueno, okurritu zitzaigun, pixkat e, azaltzea, Ze irudia dakaten, nola eamaten duten etorkinen semealabak alabak, alde batetik hemen jaiota, hemen hasita izan da, eta beste aldetikan bere familiaren erreferentzi kulturala izatea. Eh? asko eta nol, eta hori nola ikusten dan kanpotikan. Eh, nahi dut. Beak nola ikusten dira gazte bezala, hemen hasita izan da, eskolara hemen joan, eh, joan dira, lagunak hemen dazkate, referentzi kulturalak geienak eh, gehienak lagunekin hemen goa dira, baino askotan, kanpotikan, gizarteak bere irudiaren arabera eta bere familiaren arabera askotan eh, pentsatze dute direla etorkinak. Eta badago hitz bat, eh, erabiltzen dena, bigarren belaunaldiko emigranteak hori. Orduan, arrastatzen dute emigrante zutxu hori hemen, hemen gazteak izan arren. Orduan, hori nola ikusten da eta ze arazoak posible, E, bueno, beak nola ikusten duten hori, nola bizi diren, arazo ba, daude, ez daude, hori nahi genuen jakin. Mm Eta baita ere ikusita, Frantzian, por ejemplo, hori e, gai importante bat dela, hmm. gazte askorentzat. Eh, gazte asko kanpo ez direlako sentitzen, ez zaielako sentitzen e, bertakoa bezala. Orduan hori nahi genun e, dokumentalean nolabait azaldu, bai. Esango dugu, bueno, e, aipatzen oso garrantzitsua da, e, bigarren edo inkluso hirugarren belaunaldi batei buruz e, itzen oh, egiten ari garelako, ulertu behar da, e, azkeneko hogei urteetan, bereziki, 2000 eta batean, 2000 garren urtean izan zen, bueno, ba, e, pixka bat, e, bun hori ez, e, bai, estrakomunitarioak bezala ezagutzen ditugunak, e, torri zenean, e, mm, ba, portzentai, batean, bai. e, Euskal, Euskal Herriera, e, zuek, SOS, errazakerian, e, errenterian baita, bueno, ba, bertako, eh, kasu honetan, Gipuzkoako irugarren e, eh, iri handienetako errealitate hau esagutzen duzute, bilakaera bat e, egon da, etorkenien e, eh, e, presentzia edo etorrerari dagokionez, gaur egun, bueno, ba, portzentaia, euneko amairua da, bai. e, bueno, ba, ikusten dugu, azkeneko urteetan, hori baita ere, bueno, ba, aldatu egin dela ez Bai, klaro, dana errealidade hori amagost urtetan, ogoi urtetan asko onditu da. Porzentaia eh, asko eh, igo da, eh, gizartean hori ja nabaritzen da, eta gazte gion, da, gazten kontuarekin, o zeme alaben kontuarekin, ba, baita ere, ba, gaur pentsatu behar da, egunetikan hogeita boz, baino gehiago, e, e, Gipuzkoan jaio, jaiotzen direnak, egualdean jaiotzen direnak, etorkinen semeala bat direla. Osea, pentsatu, egunetikan amairu direla portzentaian, baino ja, bere semeala bat dira, egunetikan hogeita boz jaiotzen direnak. Ondila da, geho e, eh, e, e, eskoletan ja, ia egunetikan amar, etorkinen eh, semealabak direla. Orduan, errealitate hori handia da eta hori hmm. manejatu behar da. Hmm. Bere garaian eskoletan baita ere eztabaida handi bat izan zen, eh, etorkinen semealaben porcentaia segun eta sei ikastetxetan hilo iten zan, hori euskararen kontuarekin ia e, maila jatxe iten zuna ez da e, eh, gizartean haundi esan da, hori ja gainditu inda, baino bai dela mai gainean dagoen eh, gai bat, eta nolabait gu planteatzen duguna da hori hortaz hitzein behar dela, hitzein behar dela integrazioaren o inklusioaren ikuspuntutik, eta gaur egun posile dugu erramientak eta politikak mai gainean jarri nola, hori nolabait ondo eamateko, ez badugu gaur egun hori egiten, etorkizunea begira posible da arazoak sortzea, orduan hmm. ez da bai da importantea da bai. Eta ez importantea den baitare e, eh, eskola, Ez, bai. eh, kasu honetan, bai. hor eh, ikusten dugu baita ere bilakera honetan, eh, bueno, badaudera gauza positibo bai. eh, batzuk, eta hoiek baita ere aipatu behar dira, eh, noski. Eh, adibidez, lehenengo belaunaldi horretan, eh, onera Euskal Herria etortzen ziren etorkin horiek, bueno, lanera, eh, gaur egun bezala, ez, lanera etortzen ziren, baina ez zuten eh, sortzen, ez zuten lortzen eh, handi batean, eh, badaude kasuak, eh, horreko inguru sozial eh, moduko bat hitz egiten ari gara bigarren hirugarren belaunaldi horietaz nun e, Euskal Herrian jaio diren e, eskolara, ikastolara edo eskolara e, joaten diren beren lagunekin e, sortu dutela baitaren inguru sozial bat, beren lagunen inguru sozial hori eta hori baita ere bastakit bere gurasoekin alderatuz errealitate ezberdin bada. Bombre, da klabea, eh? eta dokumentalean beak e, eh, argi eta garrabi izaten dute, azaltzen dute, beraientzat familia da eje bat, laguna beste eje bat, eta e, e, e eskola bestea, baino lagunena importanteena da. Eta lagunak ez bakarri beraientzat, lagunentzat ere oso importantea da, beraiekin harreman e, e, bat, e, eukitzea zerraitik normalizaten dute eh, harreman bat, igual bere gurasoa, bere gura, e, lehen, lehen zegoen, e, dela hogei urteko e, gizartea, e, ez zuen harreman bat da. Ez? Orduan, etorkizunera begira ikustea, beraien artean dagoen harremana ze hain e, normala den, gizartea, osea, etorkizunera begira, posible dugu erraminta hoiekin errealidadioekin, ba, e, gizarte inklusibo bat egitea, eta nolabait gaur egun askotan bizi ditugun arazoa, diskriminazioa, estereotipoak, e, hori nolabait gainditzea, eta gazten harreman hoiek, guretza oso importantea e, dira lantzea, eta aprobetsatzea, ba, bueno, nolabait aldaketa hoiek aldaketa positibo hoiek abiatzeko, ez. Hmm. Ba, hemenetan eh izenboruko labur metrai labur e, film labur dokumental e, honetan 14 eta 20 urte bitarteko bost e, eh, gazten eraben e, lekuko biltzen e, dituzue. Nortzu dira gazte Bai, bueno, dira e, Zukaina Almanzur, marrokiar familikoa, Lourdes Lagor, bel familia guatemalakoa da, John Haskri, ama Nikaragua tarra, bere atxa e, alemana, bea e, e nazionalea frantzesa daka. Ujanga Enbolt, bea e, amaika urtekin etorri zan, e, mongoliakoa. Eta ikastolara juntzan zuzenian, gaur egun hogei urte dazka, e, Euskalduna petopetoa eta Unibazidean dago ikasten, Euskeraz. Eta damariz Ibina, bere ama e, Ginea Ekuatorialekoa. Hiru errenterikoa dira, John e, Irungoa eta Lourdes Donostikoa. Mm. Bai. Zer izan da, eh, marratu nahi izan duzun ideina, ideia nagusia? Ideia nagusia e, gazte normalak direla, gure gazteak direla, gure beste gazte arrunta batzu bezala direla, izan nahi dutela, baita ere, baino bere referentzi kulturalak e, asko ze e, eh, haundiago direla, o desberrina direla. Etxean dakate referentzi kulturala haundi bat, dakatez bakarrik referentzi kulturala bere oituraena, baizik erreferentzi bat, migrazio histori bat bea jasotzen dutena, eta hori importantea da baita ere, bere, bere bizitzan. Eta e, nolabait, e, marratu nahi dugu beak protagonista direla eta ez direla kanpokoak. Bertakoa direla. Eta direla nolabait, e, eh, e, torkizunera begira gizartearen parte importante bat. Orduan hori nolabait asumitu behar dugula e, e, gizarte bezala. Hori nahi e, nolabait e, destakatu nahi genuen. Baina bestaldetik baita ere nahi genuen beak nolabait bere ahotzetan, hori adieraztea. Eh? Ez guk esatea zer den, baizik galdetu bere eta beak esplikatu nola sentitzen diran, nola ikusten duten gizartea, nola duten bea errealidadea, bai bere familiaena, bere egunerokoa. Orduan, eh, hitza ematea beraiei ere importantea zen. Errealitatea hortzaroan, edo honetan nera batzaroan, e, eh, ba, urteak pasa errealitate hori e, aldatu daiteke, hau da, naiz eta Euskal Herrian jaio, naiz eta Euskaldunak izan, e, aipatu duzun bezala, e, badago, jendartearen zati bat tentzako bereziki etorkinak bezala jarraituko direla sentimendu hori? Bai, ba, beti izango da lako jendea. Beti izan da. zer egin dez, dezakegu adibidez? E, egin dezakegula da ade, e, aliatuak lortu, gizarte orokorrian baita ere instituzioetan, e, eskoletan, lagunen artean, gizartean orokorrian zerbait. Orokorrian ni uste dut badagoela minoria bat e, beti arrazista edo izango dena, hori ezin dugu, baino orokorrian ni uste dut gizarteari e, zentsu positibo batian azaltzen badiogu aldaketa hoiek eta beldurra kentzen badegu, beldurra. Ni uste dut e, orokorrian e, gizartea e, posible dula e, eh, e, nola, e, eh, evoluzio batein positiboa. E, eta guk hortan gaude, uste, uste dugu gaur egun erramienta daudela eta aukera dagoela hori egiteko. Eh? Orduan, izango da minoria ba, baina orokorrian, orokorrian feminismoarekin gaur egun pasatzen den bezala, badago zen, e, eh, kontzientzi sozial bat e, horren aurrean positiboa eta antidiskriminatorioa eta inklusiboa, uste dugu, a, bueno, etorkina positiboa izango dela eta eta e, hortan gabiltza. Mhm dokumentalari da okion onako harrera e, izan du. <laughs> bueno, dokumentala, dokumentala. Bai, <laughs> bueno, E, gauza txiki bat, hasi bai, amur bat da. Elkarrizketa batzu dira, mauz minutuan, dokumentala igual ezatea oso e, eh, ezagit pomposoa da, baina e, oso harrera interesa sortu du. por ejemplo, udaletxe askotik deitzen digute, imigrazio teknikaria, bueno, nahi dugu interes zaigu gaia, nahi dugu ekarri, eh, Eh, ez da sortu eskoletatik eh, pasa, por ejemplo, eh, ikasleek e, ere ez da parte hartzeko, tal, osea, nuze dut, interesa undila dagoela gai honetaz, eta landuin behar dela. Eta hau da, erramienta xume bat, erramienta bat, et, pixkat gaia mai gainean jartzeko, baino bai, deiak eta Eh, eh, jaso ditugu gehien bat udaletxetikan, teknikarietik, pizkat, eh, bueno, pues, hori mm. eh, azaltzeko. Bai. Eta, bueno, bazakite eh, ikusteko, zein izango zen modurik egokien, ez dakite eh, zarezo zein <laughs> eh, eh, plataformaren bai. baten, de interneten edo daukazuten jarrita, edo beste modu batera egin behar da, zuekin harrematan jarri. bueno, nahi duena gure, nahi duena, por ejemplo, bai. zerbait antolatu, itzaldin bat, o ez da bai. bat, o posible gurekin arazoi gabe kontatuan jarri. Eh, ez dago plataformetan jarrita oraindik zeraiti eh, festival batzutan da kagu ah, sartuta bai. orduan festivaletan badago ezin duzu libre bai, jarri bai. zaretan. ez mm-hmm. orduan mugitzen ai gea zenbait lekutikan David Macian da zuzendaria eta bea arduratzen da pixkat e, eh, bialtzen, bai. eta horregatik ez dakagu, baino hemendik ez dakit urte batea, o igual zeila betea, bak jarriko bai. dugu arazoi gabe, eh? ez da, sekretu bat. Oso ongi, Gerard, ez dakit, badago beste egiten bat, ozerbait zerbait gehiago nahi dozuna, Ba ez, me, eh, uste hmm. dut eh, Honekin eh, errepasoa <laughs> <laughs> bueno, Eman bai, dugu Ezan eh, dugu bai Eta goratoko dugu, bueno, zuek egunerokoan errenterian e, jarritzen duzutela lan egiten, ordu zutela... Bueno, guk errenterian dako bulego bat, baino baita ere bai, donostian, bai, arrasaten baita ere, hmm er, irunen badago jendea, irungo arrera zarean lanian dagoena, bueno, pixka gaude hor, pero bai, gure, digamos, ni errenerian e, lan egite dut, naiz, berez, hmm. eta hortan abil bai. Bos ba, esan bezala, han eta hemen izenboruko film labur dokumentalari buruz eh dugu gerar eh, Karrerekin eskermila benetan ba gurean izatagatik. Mil esker. Mil esker eta hurrengo arte.